Do të përmendim me lejen Allahu xhelle wa Ala Në vazhdimin e ligjeratave disa prej pengesave Të cilat i kanë përmend dijetarët Pengesa dhe barriera të cilat i dalin njeriut Mes tina dhe dhe të vërtetës Dhe kjo ka qenë fillimi i ligjeratave Ku kena përmend fjalën e Ibn Hazmit Se dy cilësi të cilat i ka njeriu në shpirtin e tij të cilat janë pengesa mes tina dhe të vërtetës, e ata degëzohen, e para prej tyre është epshi. Epshi zakonisht ju del njerëzve pengesë mes tyre dhe të vërtetës. Dhe e dyta është inati, zemrimi. Edhe andaj Allahu xhelle wa ala e ka përfundu surën El-Fatiha, ghayril maghdubi alehim waladdallin. Mos na ban prej atyre të cilat je hidhru me ta, e këta janë të cilat kanë thënë dijetarët, i ka devijuar inati, ngase ata kanë dije dhe kanë kanë intelekt e kështu me radhë, mirëpo kanë inati dhe kanë zemrim, nuk e pranojnë hakun dhe e dyta dallin ata të cilat i mashtron epshi dhe këta janë ma shumë. Dhe këta janë ma shumë ngase natyra e njeriut është e pastër, esenca kullu mauludin yuladu ala alfitra, ka thënë sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri lind në natyrë të pastër. Natyra e pastër e don të vërtetë. Pastaj dijetarët këto dy baza të këqija i kanë degëzuar në shumë pengesa. Allahu tebareke ve teala e ka pru një parim të përgjithshëm në librin e tina dhe veçori prej veçorive që nuk e ka asnjë sistem Nuk ka detyrim në fe. Nuk ka detyrim në fe. Thot Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroftë, pra mos e detyroni askand për hyrjen e tij në Islam. Mos e detyroni asnjë njeri me hi me dhunë në Islam, ngase në në fe nuk ka dhunë. Pse? Allahu xhelle ka thënë, "Qad tabayyana ar-rushdu Min el ghay. Sepse ma me kët zbritjen e këtij Kur'anit është bë e qartë cila është rruga e drejtë e cila nuk është rruga e drejtë. Devijimi prej rrugës së drejtë janë të bo të qarta. Edhe ka thonë, mos e dhunoni kërkan me hi në fenë e Allahut tebareke ve teala. Pse? Ngase Allahu xhelle wa ala kujt ia çel sytë dhe kujt ia zgjeron gjoksin, ai ka me hi në islam patjetër. Ka me hi në islam patjetër Pse natyra e tij e pastër Me argumentet e qarta të dukshme prej Allahut xhelle wa ala Nuk e drejtojnë drejt te tek islami E nëse është e kundërta Nëse Allahu xhelle wa ala ja mshel sytë Ja verbon zemrën Ja vulos dëgjimin Ja vulos shikimin Ja errson zemrën e tina Ai edhe me hi në islam nuk i ban dobi Andaj Allahu xhelle ue ala e ka pru La ikrahe fid din Tjetër dobi prej këtij ajeti cila është Se e vetmja fe E Allahut tebareke ve teala Në ta nuk egziston fanatizm Çfarë fanatizmi? Me mbrojt Diçka si të vërtet vetëm se është e jemja Kjo në fej nuk egziston Te na, te Allahu tebareke ve teala, nuk egziston, kjo është e vërtetë se është e jona, ja. Andaj dhe ka la ikrahe fid din, s'ka dhunë. Kjo është e qartë kështu, shikoji argumentet. Nëse nuk të bindin argumentet, je i lirë. Pastaj thotë Sejid Kutbi. Kjo, kjo ajet, e tregon se Allahu tebareke ve teala e vlerëson një, lirinë e njeriut. Nuk i ka thonë njeriut detyrimisht ki me hi në islam. Jo. La ikraha fi din. Je i lirë, bën çka dush. Fa men sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Allahu xhelle ue ala ajet tjetër ka thonë, kush të dëshirojë le të besojë. Dhe kush të dëshirojë mos të besojë. Të lirë janë njerëzit. Pra Allahu xhelle ue ala ka respektu lirinë e njeriut. Lirinë e mendimit të tina. Lirinë e zgjedhjes së tina. Dhe kështu me radhë, dhe thotë Sejid Kutbi Allahu e mëshiroftë, dhe e kalon Allahu xhelle ue ala përgjegjësinë e zgjedhjes së tij mbi vetveten. Nëse ti e ke zgjedhë të gabumën, Allahu xhelle ue ala ka pru një ajet tjetër, ku ka thonë fela ju'dhenu lehum fe ja'tedhirun, e në ahiret nuk ju lojna mundësi me u arsyetu, pse, se e ka pas mjaftë kohë në dunja me mendu. Allahu xhelle ue ala ka nderu birin e Ademit me zgjedhjen e lirë. Wa laqad karramna bani Adam. I kemi nderu bijtë e Ademit. Ti je i lirë. Andaj edhe parimi jonë është se la ikrahe fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. Ibn Qayyimi ka thënë besimtari është i detyruar me jau paraqit njerëzve argumentet. Argumentet dhe jo fanatizmi. Jo fanatizmi. Dhe kena përmend rastin që e ka nxjerrë Buhariu hadithin kur ka ardhur jehudiu. Jehudiu paramendone jehudiu është koka e armiqve të Islamit. Koka e armiqve të islamit Të cilat adhurojnë direkt shejtanin Direkt e adhurojnë shejtanin Iblisin dhe dexhallin Ka ardhë jehudiju Edhe i ka thonë ja Ebal Kasim Ka thonë o Ebal Kasim Pejgamberi sallallahu alaihi ve selem nja prej nofkave ka pas Ebal Kasim Ka thonë apo Allahu tebareke ve teala Kur t'i shkatrroje ketë Krijesat e tina E merr qiellin, tokën, detrat, kodrat, dheun, krejt në grushtin e tij dhe i dridh dhe thot enel melik ejnel xhebbarun, unë jam mbreti, ku janë kryelartët? Ça ka bo Ebul Kasim, sallallahu aleyhi sallam, ka buzëqesh, ka thonë qashtu është. Çka argumenton kjo se s'ka fanatizm, ti je tu e thonë të vërtetën, kjo e vërtetë është, e kështu me radhë. Andaj, la ikrahe fid din, është parimi bazë i fejes tonë. Andaj neve duhet me ua sqaru njerëzve pengesat të cilat ju dalin atyre mes tyre dhe të vërtetës. E gjashta prej pengesave është en-nesh'etu vel ilfu vel ade. Mjedisi dhe rrethi ku është rrit personi. S'ka dyshim se rrethi ku rritet personi, krijon personalitetin e tina. Familjen ku lind personi, krijon personalitetin e tina. Qaty ku zhvillohet njeriu, qaty ku i thith mendimet e para, adetet e para, ato ja krijojnë personalitetin. Dhe s'ka ma vështirë se njeriu me u largu prej atij mjedisi në të cilën është rrit dhe ka thith me vite. Ka thith me vite. Andaj dijetarët kanë thanë, kjo është prej vështirësive ma të mëdha. Çka me përmend fjalët e Ibn Qayyimit. Andaj njana prej pengesave është rrethi ku është rrit njeriu. Rrethi ku është rrit njeriu dhe ka mundësi njeriu rritet me një rreth, zhvillohet me një mjedis, edhe kurrë nuk i shkon mendja se e vërteta ka mundësi me kon tjetërkun, jo te rrethi ku është rrit ai. Aq shumë që njeriu zhytet në mjedisin ku është rrit. Argument, Allahu tebareke ve teala e ka përmend, mbretëreshën e cila ka sundu një pjesë të tokës, mbretëresha e tokës e popullit sebe. Edhe e ka përmenë Allahu tebareke ve teala se ajo gruje ka pas mend, ka pas inteligjencë, andaj e ka sundu popullin e saj. Mbretëreshë ka konë. Dhe pastaj është dorëzu te Sulejmani a.s. Kurse Sulejmanit Allahu tebareke ve teala ja ka mundësu mbretërinë S'ja ke dhonë as para meje, as pas meje. Edhe Allahu xhelle ve ala ja ka dhonë. Kjo mbretreshë ka qenë e mençme. Edhe Allahu tebareke ve teala, pastaj e ka tregu se në fund është bo muslimane. Ve eslemtu mea Sulejmane, li rabbil alemin. Ka thonë në fund, u bona muslimane, ju nënshtrova Allahu tebareke ve teala, bashkë me Sulejmanin. Ka thanë Allahu xhelle ve ala duke e tregu pse është bo dhe pse ka nejt një pjesë të, të kohës si qafire, wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Dhe ata e pengoi, kënd ata atë grujën. E pengoi rrethi në të cilën është rrit se ka qenë prej popullit të qafirave. Pra, populli në të cilin është rrit ajo gruje, me gjithë inteligjencën e lartë çka e ka pas, e cila inteligjencë ja ka arrit pozitën e mbretreshës. E Allahu tebareke ve teala e ka tregu se është bo muslimane. E periudhën që ka nejt si qafire, pse ka nejt? Se mjedisin e ka pas të keq. adetet dhe medhhebet në të cilat i gjen njeriu ato të gatshme në popullin dhe në në, në vendin ku është rrit, thot ja mbizotrojnë mendjen. Njeriu ka mundsi ka mend, po nuk rrethi është aq shumë i ndikum sa që ka ndikue edhe tek dijetar. Ibn Hajar al-Asqalani, njoni prej kolosave të dijes, Emirul Mu'minin fil Hadith, Ja mbulon mendjen. Aq shumë ndikohet njeriu, sa që disa njerëz që ka marrë pengesa tjetër, ku thojnë, unë përzihna me kando koftë prej bidaxhive dhe unë nuk ndikohna hiç. Ky rren për havaje. Ky rren për havaje. Ngase Allahu tebareke ve teala, në shumë prej ajeteve ka qërtue se kur t'i ndëgjojsh ata njerëz të cilët nuk i madhrojnë ajetet e Allahut tebareke ve teala, fe arid anhum ik prej tyre. Ik prej tyre, s'ka thonë rri me to. A di cili ka qenë kushti? Putat m'i thye ata e jo pengameri sallallahu alaihi wasallam me shokët e tina. Se kanë thonë nëse vjen dikush prej jashtë dhe na i then putat, kjo llogaritet nënçmim. Pengameri ka thonë s'ka lidhje, kryesorja m'u thye ata puta. Allahu xhelle ve ala e ka qërtue. Ka thonë ti gati anove kah ata. Se ti ki me shku me jau thy putat. Po këqyr Allahu xhelle ve ala sa larg i ka këqyr çështjet Andaj Allahu tebareke ve teala e ka zbrit librën e tina të përsosur E ka tregu se prej çka ndo, ndikohet njeriu Thot Ibn Kajimi mbizotëron në natyrën e pastër Andaj thot Ibn Kajimi Allahu i mëshiroft pengamerët dhe i ngrit pozitat e tyre të cilët pengamerë vijnë dhe e çrrënjosin natyrën me të cilën është mësue njeriu me vite dhe ja ndërtojnë natyrën e re, natyrën e pastër. Natyrën e pastër. Thot dhe këtë vështirësi, këtë punë të ranë, nuk e di pos ai i cili ka arrit me kthy një njeri prej batil në hak. Shumë punë e ranë është. Punë e ranë, puna e pengamerve është puna ma e ranë. Nëse ka nevoj njeriu me çrrënjos prej natyre në të cilën a rrit, a mësu, ka thith prej asaj natyre, prej atij mjedisit, është ngop mendja e tina me mendime të kota dhe ti duhesh me çrrënjos ato dhe me ndërtu tjera. Kjo është si me rrëzu një kodër me shemb dhe me ndërtu diçka tjetër. Shumë e shtirë është. Andaj njeriu duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes se jo çdo herë mjedisi ku është rrit dhe mendimet që i ka gjetë te populli i vet janë të vërteta. Po e vërteta është vetëm tek Allahu tebareke ve teala. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymija duke fol për ndikimin e natyrës dhe mjedisit ku është rrit, fa amma law turika wa haluhu ya'ni al-qalb allati futira 'alayha farighan an kulli dhikrin, thot sikur zemra e cila e ka kriju Allahu te bareke ve teala të pastër fitrat Allahi leti fataran nase alejha Allahu xhel-le ve ala i ka krijue natyrat e pastra thot Shejhul Islam sikur njeriu të lihshte me zemrën e vet pa njerës kish m'u drejtu drejt Allahu tebareke ve teala Në vazhdim, Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë, duke e tregue se njeriu sa ndikohet prej natyrës, dhe kur e kanë vet Imam Ahmedin se daveti jonë ku duhet me kanë i përqendrum, ka thanë Allahu e mëshiroftë, dhe Imam Ahmedi, kush ka dëgju për historinë e Imam Ahmedit, e dinë se për imamllëkun e Imam Ahmedit s'kanë polemizu as armiqtë. Për imamllëkun, për takvallëkun, për dijen e Imam Ahmedit s'ka polemizu kurkush. Edhe armiqt kanë thënë ai imam është. Ai është imam për shkak të qëndrimit të ashpër që ka pas në hak. Thot, esh-shejhu la yakadu yuslim. Plaku gati nuk udhëzohet kurrë. Plaku, ai i cili ka thith prej komunizmit, ai i cili ka thith prej socializmit, ai i cili ka thith prej kapitalizmit dhe çdo medhheb që e ka arrit ai me jetue. Atij është shumë problem me ia çrënjos ato koda të cilat janë vendos. Rras jet, koda të fuqishme janë vendos tek ai, brenda dhe jashtë. Shumë problem. Andaj ka thënë la yakad. Gati plaki nuk merr vesh. Andaj, koncentrimi dhe përqëndrimi i thirrjes së pastër të Islamit duhet m'u përqendru te kush? Te rinia. Te ai çka e ka mendjen e tina të kullume, ai çka e ka mendjen e pastër, wa shabu aqrabu ila al-islam dhe i riu është shumë më afër Islamit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë jam ndihmue me të ritë. Jam ndihmue me të ritë. Pse e keqa s'është rrënjos te këta. Esh, nuk është rrënjos. Ka mor hov, mirë po kur ka ardh islami e ka çrrënjos ata. E ka çrrënjos atë batil të vogël çka është vendos dhe është ngrit themelet e pastra. Andaj kjo është këshillë prej imam Ahmedit për neve, edhe pse tema është për çka pengesa që ju dalin njerëzve mes tyre dhe të vërtetës, po njeriu duhet m'u përqendru në davetin e tina me të ritë. Se ai i cili shtatëdhjetë vite ka pi prej ni medhhebit të prisht, prej prej ni ujit i cili s'ka qenë i pastër, atij Allahu ia dhashtë hajrin. Imam Ahmedi me këta shkurt do me thonë Allahu ia dhashtë hajrin atij se ai nuk kthehet. Edhe këta na e kena pa me sytë tonë se plaki shumë shtirë kthehet. Ai edhe me ta pranue ty qatyn mexhlis ai në kokën e tina, një milion dyshime i vlojnë. E kështu me radhë. Ndërsa i riu kur ta merr, e merr me argumente dhe pasqyra e tij është ma, ma e Kristal. Andaj dietarët e kanë përmend këtë se njeriu ndikohet prej mjedisit dhe njeriu duhet me qenë besimtari shumë shumë i kujdesshëm, m'i shiku argumentet dhe m'i shfletu argumentet dhe jo m'u kënaq me ata në cilën është mjedisi i tina dhe rrethi i tina. E 17-ta prej pengesave është raddu ba'dil haqqi wa tarku shay'in min ash-shar. Kjo është shumë e rrezikshme. Edhe dijetarët kanë thënë Allahu tebareke ve teala në mënyrë precize dhe roli i fjalëve i cili nuk vjen jo rastësisht, ka thënë hapat dhe s'ka thënë hapi. S'ka mundësi shejtani me të marrë hop, hop me një hap me t'çu n'dalalet. Kjo s'ekziston, s'e ka këtë aftësi shejtani. Ama hap pas hapi e ka aftësinë. Andaj Allahu xhallahu ka thënë la tattabiu khutuwat. Ai ja nis prej hapit, hapit, hapit e kështu me radhë. Min an nisai wal banina wal qanatir al muqantara prej pareve altanit e argjendit te grave e kuajve e kështu me radhë Allahu i din këto sene mirëpo Allahu xhelle ve ala ka zbrit Kur'anin për me qenë ky Kur'an drejtusi këtyne merre hisen e caktu me çka të takon dhe leje tjetrën merre hisen e halalit dhe leje tjetrën e nëse nuk e ngon Allahun tebareke ve teala ki m'u ngjit në të dhe ki m'u shkatrrue andaj pengesë që e kanë përmend dijetarët është kur njeri ju Fa ma atakum ar-rasul fa khudhu. Allahu jalla wa ala sura Hashr ka thënë, çka t'ju japë i dërguari, merrni. Wa ma nahakum anhu fantahu, dhe çka t'ju ndalojë, ndaluni në vend. Ka thënë Imam Ahmedi në komentin e këtij ajetit, ka thënë kjo rrezikshmëria e rrëshqitjes së zemrës. O Allah je ti i cili rrotullon zemrat Thebbit kalbi ala dinik Përqëndroma zemrën teme në fenë tane E nëse Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka pas nevojë për këtë doa E neve E neve Na jena edhe shumë e shumë e shumë Me miliona fish ma shumë për me Allahu xhelle ve ala me përqëndru këtë zemrë Ngase zemra rrëshqet shpejt Kanë ardhë te Omer ibn Khattabi, thotë Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Amr është djali i Amr ibn al-Asit. Amr ibn al-Asi ka qenë guvernator në Egjipt. Omer ibn Khattabi e ka caktue udhëheqës në Egjipt. Djali i vet gjithashtu e ka pas një post në mbretëri. Kur kanë shku në Misër, aty ka pas krishterë, dhe plot prej tyre e kanë pranue islamin, e kanë pranue sinqerisht islamin. Kur e kanë lexue librin e Allahut tebareke ve teala, kanë gjet diçka që ju ka dukë e çuditshme, edhe janë ankue te Abdullahi. Kanë thonë, çka a puna, Abdullahit i kanë thonë djalit t'Amrit, çka a puna se në Kur'an ka shumë urdhra dhe shumë ndalesa që muslimanët nuk i bojnë ato. Pra i shkelin disa sende që Allahu xhelle ve ala ka përmend në liber. Ka thonë s'kam përgjigje. Ka thonë shkojna te Omeri, ibn Hattabi. E kjo modestia se edhe pse ka qenë udhëheqës, ka thonë jo unë e di përgjigjen. Ka thonë s'kam përgjigje, shkojna te Omeri. Edhe i ka marrë i ka dërgu te Omeri, në Medine. I ka çu te Omeri, ka thonë çka është problemi juve? Ka thonë na i gjejna disa urdhra dhe disa ndalesa muslimanët po i shkelin. Na e dojna islamin. Edhe jau ka përmend një send Çka ato kanë harue? Ka thonë, billahi alejkum, më thuni për hir të Allahut, pasha Allahun më tregoni drejt. A e keni lexu këtë librin e Allahut? Ka thonë, po e kena lexu. Ka thonë, a e keni praktiku ju vetë këtë librin e Allahut? Ka thonë, jo. Me pas thonë po, kishin rrejt, se s'ka mundësi dikush me praktiku këtë çka ka në Kur'an. Kjo është rrejt, s'ka mundësi dikush me praktiku këtë çka ka në Kur'an. Veç pejgamberi i Allahut xhelle ve ala e ka bo këta, ç'ka thonë Aisha, kane Kal Kur'ani yamshi ala al-ard. Ka qenë sikur Kur'ani që ka ecë mbi tokë. Ama tjetër kush s'ka mundësi me bë këta. Ka thonë, a e keni praktiku ju këto urdhat? Jo. Ka thonë, a e keni gjetë në Kur'an një fjalë të Allahut tebareke ve teala? Ve jukeffiru an sejjiatihim se Allahu ka me jau shly muslimanëve të këqijat? Ka thonë, po e kena lexu. Ka thonë, çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë se do kanë të këqija. E s'ka dikush kristal. S'ka dikush kristal. S'ka mundësi dikush me konë 100% këta janë pejgamberët e Allahut tebareke ve teala. Andaj njeriu duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes si i kupton argumentet e Allahut tebareke ve teala ngase s'ka mundësi dikush me praktikue krejt komplet fenë e Allahut tebareke ve teala. Po cila është me rëndësi? Me rëndësi si zemra ti është m'u nënshtrua. M'u nënshtrua, ve eslemtu li rabbil alemin, dhe ç'ka thonë Ibrahimi a.s. Jam nënshtrua zotit të, të botrave. Allahut xhelle ve ala ti nënshtroju, ama duhesh me pas me dije se s'ki mundësi me i praktiku këto sendet që i ka kërku Allahu tebareke ve teala prej tije. Allahu xhelle ve ala kërkon islamin. Çka është islami? Nënshtrimin. Kur ta shofë Allahu xhelle ve ala nënshtrimin, jukeffiru an sejjiati. T'i fal Allahu xhelle ve ala të këqijat të cilat i ke. Andaj prej rrezikut është kur njeriu me zemrën e tina hedh poshtë diçka prej urdhave të Allahut tebareke ve teala. Andaj si ka thonë dijet, një prej dijetarëve bashkëkohor, ka thonë nuk është problemi i zhytjes së njerëzve në epshe, se kjo është adet i njerëzve. S'kanë mundësi ata me dalë një ditë prej ditëve, mos më me lakmu prej epshit. Ka thonë rreziku i madh është kur të legjitimohet kjo. Kam e ka miratu me me gojën e vet se ka bo zina. Pejgamberi alejhi selam ka thon, "Fastaghfirillah", ka thon, "Kri, kërko falje Allahu xhel-le ue ala dhe hik prej këtu. Largoju." Ka thon, "Ja Rasulullah, tahirni." Katër herë ka thon, "Pastrom, pastrom, pastrom, pastrom." Ka thon, "Kërko falje Allahu xhel-le ue ala dhe hik prej këtu." Pejgamberi alejhi selam ka qenë i mëshirshëm. Ki rast, ma në men, i dyti rast. Ka ardhë Zejdi, i cili ka qenë i dashur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka vjedh njëna prej familjeve të ndershme, El Makhzumia, njëni fis prej fisve të mëdhoj, Makhzum. Edhe kur ka vjedh, kanë thonë, "Cili është hukmi në Islam?" Ka thonë, "Me ja pre dorën." Ka thonë, qysh me ja pre, kjo familje e lartë? Ka thonë, a mundet dikush m'i pas fol Pejgamberit alejhi selam, diqysh me zbut këtë kët hukëm? Ka thonë, s'guxon m'i fol Pejgamberit alejhi selam për këtë çështje kërkush. Ka thonë, çonjani Zejdin. Edhe Zejdi njëherë është friksu e ka thonë, qysh m'i thonë Pejgamberit alejhi selam me e ndryshu një dispozitë. Dhe ka marrë guximin dhe ka shkuar. Ka thonë, ja Rasulullah, kështu kështu. Pejgamberit alejhi selam i ka dalë damari prej nervozës. Prej damari ka thon Wejmullah, ka thon pasha Allahu, Leu Fatimete, bintu Muhammedin, pasha Allahu, Fatimja, e bija e Muhammedit. Sarakat le kata a Muhammedun jedeha. Me pas vjedh bija jeme, unë ja kisha pre dorën. Këto dy haditha, po, të dytë e kanë bo ka një krim. Po cila është, me meditu mirë, cila është kjo, kjo, pse këtu u nervozu Pejgamberi alejhi selam dhe këtu ka thonë hik, largoju. se këtu ka ardhur e ka miratu, ka thonë ja Rasulullah, sheriati çka çka çka më kërkon mua, se e kum bo gjynahin, e ka miratu, s'ka thonë kshyre a ka diçka mua me ma, me ma fal. Ki ka ardhur me bë hile. Ki ka ardhur me legjitimu vjedhjen. Andaj ka dallim mes legjitimimit të të keqës dhe ka dallim mes rrëshitjes në të keqë dhe e pranon njeriu. Andaj kjo shumë shumë dalluse mes mendimit të njerëzve që e kanë sot. Nuk din me dallu se njeriu ka mundësi me rrëshit në gjynah, mirëpo thotë vallahi kam gabue. Dhe dikush insiston dhe këmbëngul dhe don me arsyetu dhe me justifikue gabimin e tij, ndërsa sot na jetojna në demokracinë e cila e kodifikon dhe e justifikon çdo gjynah dhe çdo epsh çka njeriu e ka për dëshirë. E tetëmbëdhjeta prej pengesave është Balancimi mes halalit. Njerëzit sa i përket çështjeve halale janë dy kategori, ekstreme dhe neglizhente. Ka dikush shkon ekstrem, edhe halalit i ruhet. Edhe halalit i ruhet, e cila i bëhet pengesë në të ardhmen për të vërtetën. Dhe ka dikush neglizhent, nuk i intereson hiç. Të dyjat janë të këqija. Andaj ka thënë Ibn Tejmija, s'ka urdhër të Allahu xhelle ve ala që shejtani nuk vjen me dy sende, ose me ekstrem, ose me neglizhencë. Ose tut shumë, havarixhët i ka tut shumë dhe kanë devijuar, murxhiat ka thënë bani çka doni se xhenetin sigurt e kije. E kështu me radhë. Ndërsa mesatarja është mos me shku në ekstrem, as mos m'u ba neglizhent. Thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije duke komentuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë alaihi salatu wassalam njoni prej sahabive wa inna li jasadika alayka haqqan ka qenë njoni prej sahabive i cili e ka mundu veten shumë në adhurim sa që ka harru me familje me gruje me krejt dhe ka shku gruja vet ka thënë ja rasulullah Burri jem është e vërtetë që ban adhurim, shumë. Agjëron tan ditën. Ka thënë po na ai i ka do far obligime ndaj neve ai nuk i intereson. Pejgamberi ka thënë thirrë këtu. Ka thënë ndaj trupit tan, trupit tan ki hak. Adhuroje Allahun xhelle ve ala po edhe familja jote ka hak. Edhe për familjen tane ki hak. Thot Sheikhul Islam duke komentu kët hadith E urrej mos m'u ngop me ushqim. Ka dikush çka mendon që nëse rri unt tan kohën, kjo është adhurim i Allahut tebareke ve teala, ndërsa kjo është gabim. Pse? Ka thënë se i kam pa disa njerëz të cilët e kanë paksu ushqimin e tyre, derisa qaq pak kanë hangër sa ju kanë dridh kamt. E kjo nuk është që Allahu xhelle ve ala ka urdhnu njeriun. Fa ajazu anil faraid, pastaj s'i kanë kry mirë farzët. Është ma e mirë m'u ngop me ushqim dhe me ardhë me kry namazin si duhet dhe me qenë mendja jote e plot këtu dhe shpirti jot i plot këtu, se sa ti m'u dridh në namaz dhe mend m'i pas te buka. Allahu xhelle ve ala nuk e kërkon këta, ngopu me atë hisen të cilën, ta ka caktu Allahu tebareke ve teala dhe eja këtu, kryje adhurimin siç don Allahu tebareke ve teala, jo duke u dridh, dhe jo duke i pas mend të angazhume me diçka tjetër, e kështu me radhë. Ibnul Xhauzi thotë, dikush çka e pakëson shumë hallallin, pakëso, pakëso, pakëso, mangësohet prej hallallit, thotë arrin me një gjendje sa s'ka mundësi m'i kry detyrat ndaj familjes së tina dhe ngadalë ngadalë dobësohet edhe prej veprave të mira që i ka bo. Se njeriu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "El mu'minu el qawiyyu ahabbu ila Allahi min mu'minin dha'if." Allahu e don një besimtar që kokë i fort, më shumë se ai që kokë i dobët. Khalid ibn Walidin e ka dasht Allahu xhelle ve ala. Më shumë se një besimtar të dobët. Se Khalid ibn Walidi ju ka ba ding armiqve. S'kanë guxu prej Khalid ibn Walidit, edhe kurejshët janë tmerru kur e ka pranuar tre veta Islamin. Omar al-Khattabi janë tmerru kur e ka pranuar Islamin. Hamza kur e ka pranu Islamin janë tmerrue dhe Khalid ibn Walidi kur e kanë pranu Islamin ma i ka kap kulmi i frikës. Pse? El mu'minul qawi, Allahu e do besimtarin e fortë dhe jo besimtarin e dobët. Andaj njeriu nuk ban me kon objekt nxitje prej shejtani. Po duhet mi balancue sendet dhe me marr prej halallit që t'ja ka ba Allahu tebareke ve teala hallall që me kon i fortë për kryerjen e ibadeteve. E nëntëmbëdhjeta prej pengesave është gjendja e atij i cili e flet të vërtetën. Njerëzit janë mësue dhe kërkojnë prej atij çka e pranojnë të vërtetën me qenë ai diamant i cili nuk ka gabime. Nuk ka gabime. A di si çka thonë disa dijetarët, disa edhe prej diamantit kanë neveri. Kur s'kanë mujtë diamantit me gjetë, Ves dhe mangësi çka kanë thanë, pengon drita, pengon shkëlqimi i tina. Njerëzit kanë adete të shumta dhe pretekste të shumta për mos me pranue të vërtetën. Dijetarët kanë thanë njëra prej tyre është gjendja e njerëzve. Firauni, kur i ka ardhë Musa a.s. me argumente, është argumentu me diçka çka e tregon natyrën e njerëzve çka e kanë. Edhe ata e gjen sot tek njerëzit. E para çka u kon, Musa, Alejhi selam ka nuk ka mujt mi shqiptu fjalët mirë. Ka pas në gjuhën e tina pengesë. Edhe Firauni ka thonë, a e shifni këta që s'di me folë. E para. Nuk i ka kshir argumentet që i ka pru Musa, po ka thonë kshirne s'di me folë. Kshirne se s'di me folë. Pastaj e tjetra, çka u konë, ja ka, ja ka përmen një të mirë që ja ka bo Firauni, për mos me ja pranu, Të vërtetën. I ka thonë, elem nurabbike fina veliden, a s'të kena rritë na ty si foshnje, se Musa është rritë në pallatin e Firaunit, është rritë në pallatin e Firaunit. I ka thonë, a s'të kena rritë na ty, pra ti i vogël me më kallëzu mua çka hak e çka batil. E këtë këtë ves e kanë shumë prej njerëzve. Kur e shofin një një një njeri i cili është rrit me, me ta në mesin e tyre. E shumica, çka thonë Ibn Kajimi, ezhedu nasi fil alim ehluhu. Ka thon ma s'shumti çka nuk pranojnë hakin prej prej dijetarit është familja e tij. Pse? Se është rrit me ta. A thue ti ki me ma kallzu mu hakin. E kështu me radh. Kështu me këtë shprehje popullore i ka thënë Firauni, a s'të kum rrit une ty, ti tash po më kallzon çka koka e vërteta e çka s'koka. Alam nurabbika fina walidan, na të kena rrit ty. Wa labithta fina min umrik, e ki kalu një pjesë të jetës tane me neve. S'ki mundësi tash me na kallzue çka është hak e çka është batil. Pastaj Allahu tebareke ve teala e ka urdhnue Musën Apo Musa alayhis salam paraprakisht e ka kërku prej Allahu xhalla wala, ndihmom me Harunin. Çoma edhe Harunin, pse Haruni më mirë ka pas të shprehurit dhe shqiptimin e fjalëve. Mirë po ajo pengesa njerëzve cila është dojnë prej njerëzve me po kristal diçka. Melaqe dojnë me po. Andaj edhe kurejsh kanë lyp. Leula unziletil melaiketu. Wa tekunu meahu nedhira Na dojna melaqe me na zbrit Sure Furkan Kështu janë ata Melaqe dojna na S'e dojna këtë njeri E këto pretekste të cilat i kanë njerëzit Dojnë prej njerëzve me qenë dikush i përsosur Që ata me pranu të vërtetën Kjo pse? Se natyra e njerëzve është shumë problematike. Natyra e njerëzve, natyra e njerëzve dhe dinakritë e tyre janë shumë problematike. Wa tarku liltifati ila zallati. Thot Abdul Latifi dhe duhet njeriu mos me ia nu vëmendje shumë gabimeve të njerëzve. S'ka mundësi dikush me kon pa gabime. A ki pa disa njerëz? Ai filani e fol të vërtetën mirë, po është shumë nervoz. Çka ka të bëjë nervoza me të folmen e të vërtetës? Omar Khattabi ka qenë nervoz, shumë nervoz ka qenë. Ka pas rast e ka rreh njerin pa hak. E ka ndëgju një sahabi që ka lexuar një kiraet të Kur'anit çka s'e ka dit Omeri. Ka kap e ka rreh derisa e ka bërë gjak. Kur e ka çu te pejgamberi alejhi selam ka thënë, "Wejhake ya Omar, mjerë për ti Omar, çka i ki bo njerit." Ka thënë, "Ki lexon Kur'an çka s'ka zbrit." Ka thonë, ja Rasulullah, unë pi teje e kom mësu. Ka thonë, hajde lexo. Ka thonë, qeshtu më ka zbrit. Ka thonë Omeri, po unë ndryshe e kom lexu. Ka thonë, po mu më ka zbrit në shtatë kiraete Kur'ani Allahu tebareke ve teala. E tash, a duhet na mos me pranu Kur'an? Fjalën e Omerit se ka qenë nervoz? Hasha. Lart prej ksajna. Njeriu nuk nuk duhet m'u bë fëmi. Nuk duhet m'u bë fëmi me mendje fëmijës. Po m'i shiku argumentet dhe faktet. Dhe jo m'i shiku zelatet, rrëshqitjet. S'ka dikush pa rrëshqitje. Cili është dallimi mes pejgamberit dhe një hoxhës? Se çish ke hoxhë ardh çat kanë ardh. Po ndryshe kish me kanë pejgamber. Çka ka dallim mes ajetit dhe nëse hoxha ta fol të vërtetën. E kështu me radhë. Andaj njeriu duhet me kon i kujdesshëm. Mos me lyp pejgamber prej njerëzve, po ne me lyp argumente. Se rrëshqitje kanë të gjithë njerëzit. Fa mahabbatullahi wal ghiratu li dinihi wa nusratu kit Kush e flet të vërtetën, e ndihmon Allahun, e respekton Allahun, e respekton shariatin, thot Allahu xhallahu ala ja fal disa gjëna e shejka. Ja fal disa gjëna, disa gabime. Njeriu duhet me kshyr në mënyrë të përgjithshme çka bën njeriu, jo të veçantë. Nëse e fol njeriu të vërtetën, përgjithësisht kape atë njeri. Dhe mos shiko disa gabimet e vogla. Falja ato gabime, ngase kështu Allahu tebareke ve teala na ka bo. Madje nëse lexoni me meditim, surën Abese, Pra pejgamberi s.a.s. e ka këshillu ashpër njonin. Nervozu ka. A do me thonë se kjo pejgamberi s.a.s. nuk i ndiqte të vërtetat? Hasha. Kush e thot këtë? Ai nuk ka me fenë e Allahut te bareke ve teala asgjë. Andaj njeriu duhet me shikuar në mënyrë të përgjithshme dhe jo në mënyrë absolute me kërku prej dikujna diçka, çka s'ka mundësi pos Allahut te bareke ve teala me bë. Wa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu. Shikoni Allahu xhele ue ala sa preciz ka thënë. Kur t'ju vjen një gjynahqar, një fasik, me lajme, çka ka thënë? Mos e merrni se ai rrein, ja, fatabayyanu, shqyrtone. Pra, vërtetone se n'është e vërtetë ajo. Se njeriu pse osht fasik s'do me thon se rrein. Ka dikush është full gjynahe, ama kurr nuk rrein. Ka dikush që ka pas prej sahabeve Ka pi alkohol vazhdimisht edhe ka ardh te Pejgamberi s.a.s. Ja Rasulullah pita E ka morr dënimin Prap ka ardh Ja Rasulullah kum pi Prap ka ardh Ja Rasulullah kum pi Derisa disa kan thonë Hale me më kjur Në ladhi kum pi kum pi Edhe e kanë sha Ka thonë mos e shani se vallahi ky e do Allahin e Pejgamberin Kam men ka ardh Mos e pas dash Allahin e Pejgamberin s'kish ardh me kalëzu që kum ba gjynah Wa antum tatluna al-kitaba ju e lexoni librin, pra jeni më të meçëm se ato që ju urdhënoni. E fala ta'qilun, a nuk keni mend? Pra qysh ka mundsi dikujt m'i thon ban mirë e e urdhënon për të mirë, ban vepra të mira, adhuroj Allahun xhele ue ala, ndërsa ti nuk ta nuk të intereson. Thot Hafidh Ibn al-Kathir, wa dhahaba ba'dhum ila an murtakib al-ma'asi la yanha ghayrahu anha. Thot dhe kanë menduar disa me këtë ajet se ai i cili ka gjynahe nuk lejohet me qortu tjetrin. Apo, ka dikush, mendon se nëse ban gjynahe, nuk ka mundësi me qortu dikan prej këqijave. Vë hedha daif, se kjo është daif, kjo e dobt, vë adhafu minhu, temesukuhum bi hedhil aje. E ma e dobt se kjo është, mu argumentu me kët ajet. Kjo është kundërshtim me mendjen dhe me shëriatin? Jo. Pse? Ska mundësi njeriu me punu me shëriatin në mënyrë absolute. Ska mundësi njeriu me kon i zhveshun prej gjynaheve. Ska mundësi njeriu me kon i zhveshun prej gabimeve. E tash pse e ka një gabim me mshel gojën? Jo. Ja'mur ve jenha. Ndalon dhe urdhëron për të mirë. Pastaj ka thonë, ve in irtekebehu, kale Malik an Rabia, an Said ibni Xhubejr jekul, me urdhëru për të mirë dhe me ndalu nga e keqja deri sa ai të pastrohet komplet ma amara ahadun bi ma'rufin wala naha an munkar s'ka mundësi dikush me urdhëru për të mirë as me ndalu nga e keqja kjo është cytja e shejtanit Said ibn Xhubejri ka thënë prej tabiinëve dhe thash sahabët kanë marrë ilm prej tina sahabët që kanë pa pejgamberin kanë marrë ilm prej njërit që s'e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çka thotë kjo rregull Me pas kon njeri që duhet me urdhnu për të mirë Derisa të pastrohet komplet, s'ka mundsi me u pastru S'ka mundësi, andaj urdhëro për të mirë dhe ndalo nga e keqja. Edhe dobia e kësaj cila është mos mu legjitimue e keqja dhe mos mu haru e mira. Kur urdhron për të mirë dhe ndalon nga e keqja, edhe nëse i ki ti diçka prej asajna gërvisht në vetveten tane, kjo e mlon ata dhe ka nxitje edhe për tije. Andaj kjo nuk ban shejtani fillimisht tek vetvetja me ndalu dhe fillimisht mos me kërku dikush te dikush ti mu kanë ai kristal 100% se s'ka mundësi mu kanë ka thonë imam Maliku Allah mëshiroftë wa sadaka të vërtetën e ka thonë Saidi men dhe ledhi lejse fihi shej kush është ai njeri i cili s'ka kurgjo s'ka kurgjo çka e ka për qëllim s'ka gjunah Andaj ehli suneti fillimisht në akide ja mësojnë njerëzve. Muslimani e mëson fillimisht akiden. Cila është baza akideve? Se i pagabushëm kush është Allahu tebareke ve teala. I mbrojtur, andaj kshyr sa preciz kanë qenë ehli suneti. S'kan thon për pejgambert janë t'pagabushëm kanë thon por janë të mbrojtur. Pse të mbrojtur se Allahu i mbron, se mu kanë edhe ata ishin kanë me gabime. Po Allah i ka mbrojt, i ka rujt prej gjunaheve, për me rujt pozitën se e kanë mesazhin e lartë. E kështu me radhë, men dhe ledhi lejse fihi shej, kush ka dikush që s'ka kurgjo. Krejt kanë diçka. Po ajo çka është me, vërt, me, ma e kërkume prej neve, është një me kërku e përgjithshme kush punon me fenë e Allahut tebareke ve teala në përgjithsi dhe largohet të këqijave në përgjithsi. S'ka thonë pse e mshefni të vërtetën dhe e shfaqni të kotën, po ka thonë pse e përzini. Pse? Thot Sheikhul Islam Ibn Tejmije, sepse thot e vërteta kur është kristale njihet. E kota kur është kristale njihet. Dhe thot nuk qarkullon e kota vetëm nëse mbështillet diçka me të vërtetë. A ka dikush mundësi me dalë me të thonë jam të thirrë në të kotën e ti mi shku mas? A ka mundësi dikush me thonë jam të thirrë në xhehenem a po vjen mas mu? Jo nuk shkon ti mas atina. Po kur thot jam të thirrë në xhennet, kjo o pikpytje. Andaj shumica njerëzve devijojnë këtë mënyrë. Andaj ka thënë Allahu xhele ve ala, pse e përzini të kotën me të vërtetën, apo të vërtetën me të kotën. Mos e përzini. Po ndani cila është e vërteta e cila është e kota. Wa tektumune lhaqqa wa entum tealemun. E pastaj mos njifet e vërteta, a ju e dini cila është ajo. Krejt grupet e bidatçive e kanë të përzime të vërtetën me të kotën. Madje ka thonë Sheikhul Islam, hatta nesara, derisa edhe krishterët. A kanë diçka të vërtetë për të krishtarët? Kanë. Nga se pejgamberi s.a.s. ka thonë, la tusaddikuhu we la tukedhdhibu. As mos i besoni, as mos e përgënjështroni. Pse ka thonë mos e përgënjështroni? Se mun mu kanë fjalë e Allahut, fjalë e Isës, s.a.s. E pse mos i besoni? Se nuk e dini a është trillu diçka. Këto çka dikush sot vjen dhe thot, edhe ato kishin argumente. Edhe ato ajete lexojshin. Po çka deshën me lexua ato Bibla? Ato nuk lexojnë pi Biblës. Ato nuk kanë marrë pi Ebu Xhehlit me të lexua fjalë. Po ai ta lexon fjalën e Allahut tebareke ve teala. Edhe ta komenton e kështu me radh dhe ta përshtat me epshin e tina. Thot Shatibiu, Ibtigha el fitne Dëshirojnë me ba fitne Ka thonë Ibni Abasi kufër dune kufër. Demokracia Ibni Abasi paska thonë se demokracia koka kufër dune kufër Me i thonë ti Kuj dush Allah koka kufër dune kufër Apo njerëzit thojnë Demokracia kufër dune kufër Ka thonë Ibni Abasi Jusufi a.s. ka gjyku me ligjet e Firaunit Jusufin alayhis salam e kanë akuzu dy herë. Jusufin alayhis salam e kanë akuzu kur ka kon gjallë me zina. Dhe kur ka vdekë me kufër. Se ai ka thon ka gjyku me Firaunin. Edhe Ibn Abbasin e akuzojnë me lloj lloj akuzash. Ibn Abbasi komunizmit edhe demokracisë i thot kufër dune kufër. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kështu është kur epshi mbizotron tek njeriu. I pasojnë ajetet e paqarta. Paramendo Ibn Abbas me i pas thonë, o Ibn Abbas, a ban na vetë me caktu çka hallall dhe çka haram. Edhe kja kufër dune kufër. Ka thonë se ashtu a kufër dune kufër. Hasha. Larg pi asaj është Ibn Abbasi, po epshi e fe raejte ledhi ittekhadhe ilahehu hawa. A e ki pa at njeri që e ka mor epshin e vet për zot. Ti s'munesh me ju ba atina mbrojtës. Andaj Allahu tebareke ve teala ka përmend, "Falamma zagu azaga Allahu qulubahum." Kur kanë deviju pak, ju ka kajt me deviju ajetet, Allahu i ka deviju ma shumë. Andaj njeriu duhet me kon shumë i kujdesshëm dhe me pas kujdes prej atyre të cilët flasin, prej atyre të cilët ligjërojnë, prej atyre të cilët thrrasin lloj-lloj ideologjisë dhe metodologjisë dhe menhexhes se në çka thrrasin. Se atëherë kur të bëhet vonë, s'ka kthim. Kale rabbi rxhiun, Allahu xhelle ve ala ka thonë, mëkatari dhe kufari, kur t'i mirret shpirti, thotë, o Allah, kthem pas. Kella, kurrsesi s'të kthen pas Allahu xhelle ve ala. Andaj njeriu ndo me u ba pak më i meçëm, pak më inteligjent, pak më hulumtues, pak më shumë studiues, pak më shumë ai i cili e ul kokën para Allahut xhelle ve ala, thotë, o Allah, ku a e vërteta. A mundesh me paramendu Ibni Abbasi me, me ta leju atë çka i lejojnë sot njerëzit? Vallaj s'e lejon. Mirëpo njerëzit kanë epshe të mdhoja dhe nuk ju intereson se ka është e vërteta, lusim Allahun tebareke ve teala që mos vendose pengesa mes neve dhe të vërtetës, vazhdojmë me lejen e Allahut tebareke ve teala në ligjëratat e ardhshme, duke përmend pengesa të tjera të cilat ju dalin njerëzve mes tyre dhe të vërtetës dhe pengohen nga e vërteta dhe gjithë kjo duke u bazue simbolit ma t'lartë të fesë tonë, fesë Allahut tebareke ve teala, la ikrahe fi din, kad tebejjene rrushdu minel gajj. S'ka dhunë në fe. Nuk detyrohet kërkush me hi në fenë Allahut tebareke ve teala. Pse? Kad tebejjen është qartësue rruga e drejtë prej të shtrembës.